ऐं जॾहिं हिकिड़ी आयत जी जाइ ते ॿी आयत मटाए आणींदा आहियूं ऐं अलाह जेकी नाज़िल कंदो आहे सो चङी तरह ॼाणंदड़ आहे तॾहिं चवंदा आहिनि त तूं रुॻो पाणो बणाईंदड़ आहीं न बल्कि उन्हनि मां घणा न ॼाणंदा आहिनि